İnşallah bugünkü xütbəmizdə dərs namazla bağlı söhbətimizi edəcəyik. Çünki elə insanlar var ki, dərs namazı heç o qədər önəm verməzlər. Ancaq dərs namazın İslamiyyətdə nə qədər önəmli olması əlbəttə ki, bəllidir. Böyük bir önəmə malikdir, nə qədər insanlara sahib qazanır. Yəni, bütün namazların qılınması dərs namazla bağlıdır. Quran oxunması dərs namazla bağlıdır. Və nə qədər də müsəlmana, möminə dərəcə verir, İnşallah bunu da sizə xatırladacağam. Allah Taala Qurani-Kərimdə Maidə surəsinin 6-cı ayəsində buyurur ki: "Ey iman edənlər, namaza qalxdığınız zaman üzlərinizi dirsəklərə qədər əllərinizi və başlarınızı məsx edin, topuqlara qədər ayaqlarınızı yuyun. Əgər cünub oldunuzsa, qüsul edin. Əgər xəstə oldunuzsa və yaxud bir səfər üzərində isəniz və əgər yolundan gəldiyiniz zaman və ya qadınlarla yaxınlıq etdiyiniz zaman su tapmasanız pak torpaqla təyəmmüm edin. Ondan üzlərinizə və əllərinizə sürtün. Allah sizi çətinliyə salmaq istəməz. Lakin o sizi pak təmiz etmək və sizə neymətini tamamlamaq istəyər ki, bəlkə yəni şükür edəsiniz, yəni şükürdən onlardan olasınız. Fikrin Allah da burada bu ayəsində neçə məsələyə toxunur, dəstəmaz ilə bağlı məsələlər toxunur. Və həmçinin təyəmmül məsələsinə toxunur, qüsur məsələsinə toxunur. Bu da Allah bizə hər şeyi asanlaşdırır. Yəni bunlar hamısı bizim üçün asanlaşdırır Allah Taala. Ki siz özünüz, yəni İslamiyyəti özünüz üçün çətinləşdirməyəsiz deyə bəyan edir. İmandan sonra ən böyük ibadət namaz olub və namazı da qıldığı, qıldığımız zaman ancaq təmizliklə mümkün olduğundan Allah Taala yerində olaraq ə, e, öncə dəst namazı bizə xatırladır. Və Həzrət Əli radiyallahu anh da buyurur ki, bir e, hədisdə Allah Rasulundan s.ə.v buyurur ki, namazın haçarı olan təmizliyə riayət edin. Yəni, namazın haçarı təmizlik əsas məsələlərdən birisidir. Allah da təmizdir və şübhəsiz ki, Allah təmizləri qəbul edəndir. Və bu ayənin nazil olması haqqında Ayşə radiyallahu anh anamız buyurur ki, biz Mədini Münəvvərə girdiyimiz girərkən ə, e, mən gərdanlığımı itirdim və Allah Rasulü s.ə.v sahabələrə onu axtarıb tapmağa, tapmağa əmr etdi. Özü də dəvəsini söktürdü və sonra gəlib dizini, e, başını mənim dizimə qoyaraq yatdı və bu zaman atam Abu Bəkir radiyallahu gələrək e, sinəmdən mənə vurdu, bir gərdanlığa yox bu qədər insan həbs etdirdin dedi, yəni əziyyət verdin dedi. Hətta deyir, o qədər ağırtdı ki, ancaq Allah Rasulü yatdığına görə yəni, heç bədənimə də bərtmədim deyir. Sonra Allah Rasulü s.ə.v oyandı sübh namazı vaxtı idi və su tapmağa e, tapa bilmədik və Allah bu ayəni nazil etdi. Və yəni təyəmmüm edin, yəni torpaqdan istifadə edin. Və e, necə e, sahabələrdən Hüseyd ibn e, Hudayr radiyallahu deyir ki, Allah Əbəkir və onun ailəsinə bərəkət versin. Onlar bu ayə ilə bizim e, yəni bizə bərəkət verdi deyə buyurur. Yəni burada Allah Taala nəyə toxunur? Yəni dəstəmaz almaqla öncə dörd məsələni bizə e, göstərir, bəyan edir. Birinci, üzü yumağı bəhs, üzü yumaqdan bəhs edir. Sonra qollara, dirsəklərə qədər, yəni əli yumaq lazımdır. Üçüncüsü isə başa məhz etmək, üçüncüsü isə ə, e, topuğa qədər əli yumağı bizə bəyan edir. Əsas bunlar, digərləri də əsasdır. Yəni bu, bunları Allah bizə e, kitab-ı kərimində zikr edir, bəyan edir. Ki, heç bir müsəlman şübhə qalmasın. Necə bir hədisdə Amir e, bin Əbəsə Əs-Süleymi e, radiyallahu radiyallahu anhu e, bir hədisdə rəvat edir ki, bir kərə Rəsulullah s.ə.v mən ey Allahın Rəsulu dəstəmazdan mənə bəhs et dedim. O da sizdən bir kimsə əgər dəstəmaz aldığı zaman öncə suyunu hazırlasın və sonra mazmaza və e, istinşaq etsin. Yəni ağzından su alıb buna su alsın, sonra onu sümkürsün. Və bunu edərsə ağzının, burnunun günahları tökülər. Sonra Allahın əmr etdiyi formada yuyarsa, yəni o dəstəmazı olduğu kimi alarsa, yəni üzünü yuyduğu zaman özünün etdiyi günahlar saqqalın uzundan tökülər. Sonra əllərini dirsəkləri ilə bərabər yuyarsa, Allah təala əlinin etdiyi günahlarını barmaq uclarından o dəstəmaz vasitəsilə axıb gedər. Sonra başına məhs edərsə, başının e, etdiyi günahını saç ucundan öpülər. Sonra ayağı ilə e, ayaqlarını topuğa qədər yuvarsa, ayağı, ayağının etdiyi günahı e, ayaq barmaq uclarından axıb gedər. Sonra qalxar və həmin dəstəmaz iki rükət namaz qılarsa, Allaha həmdə sənə edərsə, Allaha təzim edərsə, ə, hər şey qəlbini Allahdan başqa hər şey buraxarsa, Allah onu nə eləyər? Günahını bağışlayar, anadan doğmuş uşaq kimi olar. Yəni Allah onun günahları yəni bağışlayar. Görün, dəst namaz insana nə qədər fayda verir? Nə qədər dəcə, dəyər verir? Necə bir hədisi hamımız yaxşı bilir ki, Allah Rasulü Sələm deyir ki, sizin qapınızdan bir çay axar, bir kişi 5 dənə olsaydı günün sonunda kir qalar mı? Deyirlər, xeyr ya Rasulullah. Yəni, bu da onu göstərir ki, bir müsəlman Əgər gündə 5 dəfə dəst namaz alarsa, bu dəst namazları ona qədər günahlarını e, silər. Necə digər bir hədisdə, hə, yəni e, dəst namazı necə almaq lazımdır? Necə Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və alıbsa, bizim də almağımız lazımdır. Məsələn, Həzrət Osman radiyallahu anhunun köləsi olan e, Humran e, belə rəvayət edir ki, e, Osman radiyallahu anhu öncə dəst namaz almaq üçün su istədi. Sonra öncə əllərini üç kərəm yudu, sonra üç kərəm üzünü yudu, yox, ağzına su aldı, üç kərəm burnuna su aldı, sonra üzünü üç kərəm yudu, sonra başına məhz etdi, sonra ə, e, əllərini qulaqlarına salaraq öncə işini, sonra da arxasını, şəhadət barmağı e, ilə qulağın içini E, başpanın arxasına yudu, e, məhz etdi. E, sonra isə əyaqlarını üç kələm yudu və belə Allah arasını belə qoyduğunu rəvayət etdi ki, hər kim mənim etdiyim bu dəstəmaz kimi dəstəmaz edərsə, əlbəttə ki, onun Allah günahlarını bağışlayar. Yəni, bu onu göstərir ki, Peyğəmbər bu cür dəstəmaz alınır. Üçlərin yuyulmaqdan məqsədə yəni daha təmiz olması, daha təmiz yuyulması üçün edib və bunlar hamısı onu göstərmək, bizə bəyan etməkdədir. Və həmçinin e, dəstəmazın fəziləti də böyükdür. Məsələn, bu haqda bir Əbu Hureyra radiyallahu anh bir hədisdə rəvat edir ki, bir gün Allah Rasulü s.ə.v bir qəbristanlığa uğradı və salam verdi. Əssalamu yəni, aleyküm, ya darə qəvməl müminin, innə inşallah bikum ləhəqun. Yəni, bu duanı oxudu. Yəni, ey Allahın Yəni, Allahın salamı bu e, dairədə etən möminlərin üzərində olsun. İnşallah biz də sizin yanınıza gələcəyik, yəni biz də öləcəyik e, və olsun, inşallah olsaydı ki, biz e, də dostlarımızı, qardaşlarımı görə bilsəydim. Belə bir söz deyir. Sahabıq, ya Rasul, bəyəm, e, biz sənin qardaşların deyilmiyik deyə sual etdilər. O da buyurdu, xeyr, siz mənim əshabımsınız, yəni dostlarımsınız. Mənim qardaşlarım sonradan gələnlərdir. Yəni, sonradan məndən sonra gələnlər, yəni bizlər, ta qiyamətə qədər gələnlər. Sahabələr, ya Rasulallah, əgər belə olduğu halı sən biz qiyamət gündə öz qardaşlar, yəni bunlar necə tanıyacaqsan? Yəni qiyamətdə hamı eyni formada, çılpaq, ayağı yalın. Yəni bunların səsini sən öz qardaşlarını necə tanıyacaqsan deyə sual etdi. Və o da belə buyurdu ki, siz sizin əgər qaşqa, çəkil atlarınız olduğu halda bir sürü ata qoşularsa, bəyən siz atlarınızı tanımazsınız. O yəni şəkilləri ilə, yəni ağı, ayaqları ağ, başı ağ olduğu halda. Əlbəttə tanıyır ya Rasulullah. Və Allah Rasulü buyur ki, bəli, mənim ümmətim də, yəni qardaşlarım da etdiyi dəstəmaza görə qiyamətdə sifətləri, əlləri, ayaqları nur saçacaq. Yəni mən onları o cürlə tanıyacağam. Və ilk Kövsər irmağıma da uğrayıb onları gözləyən mən olacam deyə buyurur. Yəni bu nəyi göstərir? Bunu göstərir ki, dəstəmaz insanın sifətini nə qədər nurlandırır. O dəstəmaz ki, sünnətə yoğun edildiyi halda adam var dəstəmaz olaraq sifəti daha ged-gedə qaralır. O qaralmaq şübhəsiz ki, nurdan gedir söhbət. Yəni layiqincə edərsə əlbəttə ki, nə edir? Allah Taala insanın sifətini nurlandırır. Necə bir hədisdə Əbu Hüreyrə rəziyallahu anhu anladır ki, Allah Resulü sallallahu əleyhi və səlləm belə buyurur ki, e, e, dəstəmaz haqqında buyurur ki, e, möminin e, aldığı dəstəmaza görə o hansı su hansı ki insanın bədəninə ulaşdığı qədər Allah onun nurunu artırır. Yəni nə qədər ə, dəstəmazanlı su, yəni insan sifətinə, əlinə hara qədər gedirsə, əlbəttə ki, o onun neyinir? Nurunu artırır. Və həmçinin ə, digər ə, hədisdə Peyğəmbər buyurur ki, dəstəmaz nur üzərinə nur gətirir. Nur mədəni. Yəni bir iki dəstəmazı olduğu halda yenə yəni namaz alarsa, Allah onun nurunun daha da artır, onun üzərinə nur gətirir. İbn Ömər isə radiyallahu anh buyur ki, e, dəstəmaz üzrə dəstəmaz alana Allah o səbəblə 10 dənə savab verir. Yəni, bunu götür göstərir ki, əlbəttə dəstəmaz üzrə dəstəmaz almaq olar. Necə e, bir hədisdə Əmr ibn Şuayb, o da atasından, o da babasından anladır ki, e, əstəqfirullah, Abdullah e, ibn Hünzala e, anladır ki, Peyğəmbər əvvəlcə dəstəmazı olsun olmasın, ə, e, hər namaz üçün dəstəmaz alar. Sonra bu ona ağır gəldi. Sonra Allah Teala misvakdan istifadə etməyə əmr etdi hər dəstəmaz, yəni namaz üçün. Yəni öncə Peyğəmbər qılardı, sonra artıq dəstəmazı olmadığı halda dəstəmaz alardı. Ə, bir ə, neçə namazı bir dəstəmazla yəni qıldığını biz gördük. Hətta sahabələr rəvat edir ki, Bütün namazları qıldığını gördüyüm zaman nədən etdin ya Rasulullah bunu? Sən bunu etməzdin. Mən bunu bilə bir etdim ki, yəni ümmətin bilsin ki, yəni bir e, dəst namaza e, bir neçə namazı qılmaq caizdir. Ancaq Abdullah özü deyir ki, mən ondan sonra hər e, mənə ağır gəlməzdi hər e, namaz üçün dəst namaz alardım deyə söyləyir. Və dəstəm azalanda şübhəsi ki, bismillah demək lazımdır. Öncə bismillah, sonra. Çünki bir həbsə radiyallahu anladır ki, dəstəmazı olmayan namazı yoxdur. Dəstəmaz üzrə bismillah deməyən dəstəmaz yoxdur. Yəni, bismillah öncə başlayanda əlbəttə bismillah söyləməyimiz lazımdır. Digər bir hədisdə Amr ibn-i Şuray e, radiyallahu anh o atasından, o da ki, babasından, yəni atasının atasından rəvat verir ki, Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu deyir ki, e, bir adam Allah arasında yaxınlaşır, ya Rasulullah, bəs namazı necə alaq deyə soruşdu. Bəyət söylədiyim kimi, Hüseyin öncə su aldı, öncə əlini üç dəhəm yudu, öncə əli yumaq lazımdır. Çünki hədislərin birisində Hüseyin deyir ki, e, hə, öncə həmki əlinizi yuyun. Çünki o gecə əlinizin harada gizləndiyi siz bilməzsiniz. Öncə əlini yudu üç kərəm, sonra ağzına üç kərəm su aldı, sonra burnuna həmçinin, üzünü üç kərəm yudu, başına məhz çəkdi, e, qulaqlarını həmçinin dəyək söylədiyim kimi, sonra əyaqlarını üç kərəm yudu və belə söylədi. Dəstəmaz bu günahlar. Dəstəmaz bu günahlar. Kim buna bir müxalif edərsə, bir əlavə gətirərsə, nəsə kimsə bundan bir şey əksik gətirərsə, edərsə, o özünü özünə zülm etmiş olur. Və bütün bunlar onu göstərir ki, dəstəmaz aldığımız zaman Peyğəmbər sallallahu etdiyi bu formada bizim də dəstəmaz e, etməyimiz lazımdır. Ayağı yumaqdan Allah bəsdir. Yəni ayağı yuyun deyə buyurur. Bu bütün e, sahabelərdə, bütün fiq alimlərdə, təbiinlərdə bütün bunlar hamısı yəni bu ayaqları yumağa bizə ə, e, əmr edib. Göstərir ki, insan yəni dəstəmazda ayağı yumaq lazımdır. Elə vaxt olur ki, e, bir hədislərin birisində göstərilir ki, e, biz e, əsr namazına gecikdik, artıq keçmək üzrə idi. Dəstə mazalarında elə dəstə mazalarında ayaqlarımız uyanda, ayağımızın yarısını yuduq sanki bir məhz edən kimi, yarısı quru qaldı. Sənim Allahdan qorxun, bu ateşdir yəni. Yəni dəstə maza riayət edin. Bu nəyi göstərir? Yəni bir quru yerdə buraxmaq olmaz dəstə mazalarında. Hətta Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm göstərilir ki, dəstə namaz yəni almayana qədər. Məsələn, bir əyağı onun çıxdığı zaman deyir, biz sahabələr biz ona danışaq, o bizə danışmazdı. Biz salam verə, verərdik, o bizim salamımızı almazdı. Ancaq biz elə bir vəziyyətdə ki, əyağı ona çıxan kimi bir qardaşı görə salam verir. Olmaz. Əyağı ona çıx, özünü yox təmizlə, dəstəmazal, ondan sonra salam verir və salamını ağzına. Bu şeyə rəyət etməyimiz əlbəttə ki, lazımdır. Sonuncu bir e, uzun hədisi e, oxuyacağım. Xalid bin e, Validdən gəlir. Deyir, bir adam Allah arasında gəlib Ya Rasulullah, şübhəsiz mən sənə dünya və axirət sonunda hər şeydən soruşacağam, dedi. Və Allah Rasulü da ağlına gələn sor, dedi. O adam, ey Allahın Rasulü, mən insanların ən alimi olmaq istəyirəm, deyə buyurdu. Allah Rasulü da Allahdan qorxan təqvalı ol, insanların ən alimi olasan. O kişi insanların ən zəngin olmaq istəyirəm, ya Rasulullah, deyə buyurdu. Yenə də Rasulullah s.ə.v e, qənaətkar ol ki, insanların ən zəngin olasan. O zat insanların ən xeyirlisi olmaq istəyirəm, ya Rasulullah. Və Allah Rasulü buyurdu ki, insanların ən xeyirlisi, insanlara ən faydalı olandır. Elə isə sən də onlara faydalı ol. Yəni, insanlar üçün faydalı ol. O kişi insanların ən ədalətsiz olmaq istəyirəm, ya Rasulullah deyə buyurdu. Və Allah Rasulü buyurdu ki, özün üçün istədiyini insanlar üçün də istə, insanların ən adili olarsan. O sahada insanlar içinde Allah'ın en hususu kullarından olmak isterim ya Resulullah diye sual etti. Yine yəni de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle ki Allah'ı çok zikret, Allah'ın en hususu kullarından olasan diye buyurdu. O kişi yine yəni mən mühsinlərdən olmaq istəyirəm ya Resulullah deyə buyurdu. Allah Resulü da Allahın Allah sanki görür kimi ibadət et, taat et, e, istər namaz olsun, istər digər məsələlərdə. E, sən Allah, e, yəni sən Allah görmürsən, Allah səni görür. O adam imanının kamala çatmasını, yəni yüksəlməsini istədim ya Rasulullah. Və Allah Rasulullah buyurdu ki, əxlaqını gözəlləşdir, imanın kamil olur. Yəni gözəl əxlaqa sahib ol. O adam itayət edənlərdən olmaq istəyir ya Rasulullah. Allah Rasul da Allahın fərzlərini əda et, yerinə yetir ki, itayət edicilərdən olasan. O kişi Allaha günahları arınmış, yəni bağışlanmış olaraq qovuşmaq istəyirəm. Və burada toxunur, deyir ki, Allah Haqqı buyurur ki, ə, e, cünubdan, yəni cənabətdən təmiz ol, qiyamət günü Allaha ə, e, e, günahlar bağışlanmış olaraq qoşasan. O kişi qiyamət günü nur içərisində həşr olmaq istəyirəm, ya Rasulallah. Allah Resulü da s.ə.v buyurdu ki, kimsəyə zülüm etmə, qiyamətdə nur içərisində həşr olunarsan. O adam Rəbbimin mənə acımasını istəyirəm, ya Rasulallah. Yəni Allah Resulü özünə acı ki, və Allahın məxluqatına da acı ki, Allah da e, sənə acısın deyə buyurur. O sahabə günahlarımın e, azalmasını istəyirəm, ya Rəsulullah. Allah Rəsulü o ki, Allahdan bağışlama dilə, Allah günahlarını azaltsın. Yəni, bir günah üçün istifa etməyəndə, tövbə etməyəndə o günah daha da çoxalar. O adam insanların ən kərimlisi olmaq istəyirəm, ya Rəsulullah deyə buyurdu. E, Allah Rəsulü da Allahın qullarına, Allahı qullarına şikayət etmə. Ki insanın ən kərimlisi olasan. Yəni qədərimiz hər kəsin qədərini yaşayır. O qədərdə hər şey var. Rahatlıq, nə bilim, rızq, zat. E, görsən insan şikayət edəndə bir növ Allahdan, yəni qula şikayət etmiş olur. Ona görə ki, Allahı qullarına şikayət etmək ki, insanların ən kərimi olasan. O kişi ruzumun genişlənməsini istəyirəm ya Rasulullah. Yəni də Allah Resulü sallallahu e, təmizliyə riayət et, yəni dəstəmaza riayət etkinən ki, rızqın geniş olsun. Burada da həmin məsələyə toxunur. O kişi Allah və Rəsulunun dostlarından olmaq istəyirəm, ya Rəsulullah. Allah Rəsul buyur ki, Allah və Rəsulun sevdiklərini sev, Allah və Rəsulunun qızdıqlarını qız ki, Allahın dostlarından olasan. O kişi e, Allahın qəzəbindən əmin olmaq istəyir, ya Rəsulullah. Və Rasulullah s.ə.v də buyur ki, kimsəyə qızma ki, kimsəyə qızma ki, Allahın qəzəbindən əmin olasan. O kişi duamın qəbul olmasını istəyirəm, ya Rasulullah. Yenə də Rasulullah s.ə.v haramlardan çəkin ki, duan qəbul olsun. Yəni, haram əlbəttə ki, ə, e, duanın qabağına bir ə, e, maniyyətdir əlbəttə ki. O ki, Allahın məni şahidlərin hüzüründə rəzil etməsindən əmin olmaq istəyirəm. Yəni, etməsin. Və Allah Rasulda buyurdu ki, s.ə.v. buyurdu ki, tənəssül üzvünü qoru ki, Allah sən rüsva etməsin. Yəni, zinadan çəkin ki, Allah sən rüsva etməsin. O adam Allahın mənim ə, e, ayıblarımı örtməsini istəyirəm. Rasulullah s.ə.v də buyurur ki, qardaşların ayıblarını ört ki, Allah da sənin ayıbını örtsün. O ki, mənim günahlarımı ə, e, sildirəcək şey nədir, ya Rasulullah? Allah Rasul buyurur ki, göz yaşları, yalvarmaq və əstəliklər. Sonra o zat Allah indində hansı həsənət daha üstündür? Allah haqqı buyurur ki, gözəl əxlaq, təvazü və bəlaya səbir. Bir də qəza, qədərə, ə, e, yəni qəzaya, qədərə rıza göstərmək. Yəni Allahın təqdirinə rıza göstərmək. O ki, Allah indində hansı əməl böyük günahlardan sayılır? Yəni o şübhəsiz şirkdən sonra pis xüsusiyyət, pis xasiyyət itayətdə xəsislik. O kişi Allahın qəzəbini e, dindirəcək e, şey nədir ya Rasulullah? Allah buyurur ki, sədəqəni gizli vermək, bir də qohum əqrəbə haqqını qorumaq. O kişi son olaraq cəhənnəm ateşindən ə, e, ateşi söndürəcək şey nədir? deyə buyurdu. Yəni Allah Resulü sallallahu buyurdu ki, orur. Yəni görürsüz burada o həm dəstəmaz məsələsinə toxunur bu hədisdə də, həm cünubluq məsələsinə toxunur. Ona görə də bizim ə, e, dəstəmazı biraz ə, e, əlbəttə ki, uzaqdan baxmamağımız lazımdır dəstəməzə layiqincə yerinə yetirməyimiz lazımdır ki, bütün ibadətlərin başında dəstəmazdır. Allah Taala bizə Allah Rasuluna hər bir ə, e, əməldə, sünnətdə tabi olan qullarından etsin. Allah Taala can müsəlmanlara yardımçı olsun. Allah Taala bizim millətimizə, dövlətimizə birlik bərabər hidayət versin. Allah Taala e, torpaqlarımızı qaydasına Allah bizə yardımçı olsun. Xəstə qardaşımız var. Ə, e, paraşüt Allah ona şəfa versin. Ə, kimin nə çətinlik olsa Allah asanlığa çıxarsın. Ölənlər şəhərlənlərə deyib önəmlərdən etsin. Allah qiyamətdə bizi Məsələmin ətrafında, o göstər rozun ətrafında bəqar olanlardan etsin. İnşallah bir şey də xatırladım ki, bir bacının cənazəsi var. E, namazdan həmən sonra e, cənazə namazını qılacaq.